Երգիծական մանրապատումներ։ Սոս Ազիզյանի հուշերը հայ երգիծաբանների մասին։ Ով է Արմենակը։ Երեկոյան Երևան թերթում էր աշխատում լրագրող Արմենակը։ Նրա գրած հոդվածները նաև առևտրի աշխատողների մասին էին լինում։ Հաճախ դրանք դառնում էին քաղ կոմի շրջկոմի բյուրոյի քննարկման հարց եւ պլանները չկատարողներին աշխատանքից ազատում են։ Մինչև հոդված գրելը Արմենակը զանգահարում էր արևտրի օբյեկտների ղեկավարներին եւ զգուշացնում. «Դուրս եմ գալիս շրջայցի, շրջայց բառն էլ այնպիսի շեշտադրումով է արտասանում, որ նրանց սրտում աղուս արծաթելցում»։ Մի օր նոր տարվա սեղանի շուրջը հանդիպեցին քերոջս, Սնդարի տնորեն Վանիկ Մարկարյանին։ Երբ խոսք բացվեց Արմենակի մասին, ասաց. «Սոս ջան, չնայած նրան մոտիկից չեմ ճանաչում, բայց նրանից գոհ եմ։ 3 տարի է աշխատում եմ սննդարում նրա շնորհիվ։ Ոնց?» զարմացա ես։ «Ասեմ, Երամսյակը մեկ անգամ խանութի վարիշներին հրավիրում եմ խորհրդակցության եւ զգուշացնում. Արմենակը դուրս է գալիս շրջայցի ու պլաները կատարում են։ Իսկ խախտումներ չի արձանագրում։ Օ, Արմենակը, հա, երբ է գնում ստուգման, նա 3 տարի է չի աշխատում Երեկոյան Երևան թերթում։ Ես Արմենակ Մուրադյանն եմ։ 9-րդ հրաշալիքում հաճախ եմ տպագրում իմ հումորների մանրապատումները, որոնցում երկիզական գրչով ներկայացնում եմ իմ ընկերներին թե բարոյական արժանինքները եւ թե մարդկային թուլությունները, աշխատելով շատ չերանալ իրականությունից։ Իմ հերոսներն են Հորիզոնը, Արմենակը, Գրիգորը, Պետրոսը, Ռոմանոսը եւ ուրիշներ։ Երբ լույս է տեսնում հերթական համարը, նրանք զանգում են ու իրենց կարծիքը հայտնում։ Գրելիս երբեմն պատահում է, որ նշում են միայն անունները, նկատի ունենալով, որ նրանք հայտնի են ընթերցողին։ Մի օր Արմենակը տարտանջաց. «Սոս, գիտես չէ, որ ավանդական բողոքի ձևը հացադոլն է» բայց ես հացադուլ չեմ անի, այլ բողոք, բոյկոտ։ Այլևս չեմ կարդալու քո գործերը։ Նույնիսկ ափսոսում եմ, որ կարդացել եմ քո 18 անուն գրքերը։ Ինչու ինչ է պատահել, զարմացա ես։ Էլ ինչ պատահի։ Երբ դրական կերպար ես ներկայացնում, միայն անունս ես գրում։ Մինչդեռ բացասականի դեպքում շեշտում ես ազգանունս, հայրանունս, ծնդավայրս, հետնել Գերդաստանից պատմությունը։ Վերջ, կուզես ինձ համեմատիր սասնցի Դավթի հետ, կուզես ցռոն վերգայի։ Քո գործերը այլևս չեմ կարդալու։ Լավ, լավ, սրանից հետո նկատի կունենամ։ Ինչը նկատի կունենաս, այ ընկեր։ Ես քեզ լավ գիտեմ ու համոզված եմ, որ մեր զրույցի մասին էլ մի բան շլուլելու ես ու ազգանունս չես նշելու։ Օրը գա բարին հետը։ Կոմիտասից բոսայգու Պանթեոնում են հանգչում մեր քաղաքանության եւ արվեստի երևելիները։ Մի օր լրագրող Արմենակի ու Բանաստեղծ Ռոմանոսի հետ Պանթեոնի հարևանությամբ գտնվող Գարուն ռեստորանում էինք, հիշեցինք եւ խմեցինք մեր մեծերի հիշատակի կենացը։ Երբ Արմենակի քեֆը լավացավ, արցունքակալած աչքերով նայելով հանգչողների կիսանդրիներին, հուզված ասաց. «Կարծում եմ հասարակությունը կուզունա ինձ էլ տեսնի սվսվածող ծառերի ու թփերի հովանու ներքո մեր մեծերի կողքին։ Ես զարմացած ասացի. «Քեզ որպես ինչ»։ Որպես ամբոստ լրագրողի Համել հարցազրույցների շարքը կշարունակեմ մեր մեծերի հետ, հպարտությամբ պատասխանեց Արմենակը։ Այ Արմենակ, ես պրոֆեսոր եմ, բանաստեղծ, հայտնի գեղագետ, ես եմ նույնիսկ կասկածում, որ ինձ տեղ կհատկացնեն ու համեմատաբար լռում եմ։ Աղրդով ես, է, որ հավակնում ես տեղ զբաղեցնելու այս թանկարժեք հողում։ Զրուցին միացավ մինչ այդ երևի թե նման խոհերի մեջ խորասուզված Ռոմանոսը։ Լավ, լավ, բարով խերով ձեր ժամանակն էլ կգա։ Օրը գա բարին հետը, ժպտալով ասացի ես։ Այդ թեմայի շուրջը խոսակցությունը համարելով ավարտված։ Հաջորդ օրը, երբ այդ զրույցի մասին պատմեցի հորիզոնին, զայրացած ասաց. Եթե Արմենակին տեղ հատկացնեն, ես առհասարակ կհրաժարվեմ այնտեղ հանգչելուց։ Մեզ էլ կգողանան։ Հանդիպեցի Արմենակին հարցրեց ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը քեզ ազգական է։ Չէ, բայց որ ազգանուն ու Ազիզյանը անունն էլ Նապոլեոն հաստատ լավ տղա կլինի, ժպտալով ասացի ես։ Երեք հերոստացույցով ասացին, որ գողերը նրանց տնից ոսկի են գողացել։ Ազգանունը որ քա ազգանունից էր, անհանգստացա։ Ազգական չէ, բայց որ հայտնվել է իմ կարգավիճակում, ուրեմն բարեկամ է։ Այսինքն, որ նա քեզ պես ոսկի չունի, հա՞։ Շատ ճիշտ կռահեցիր։ Դու ոսկի ճունես, բայց դու էլ ինձպես ոսկի սիրտ ունես։ Քիչ դադարտալով մենախոսեց Արմենագը։ Արմո, այդ տղա սուս մնա, է բարձր մի խոսիր, սաստեցի նրան։ Ինչու՞։ Գողերը կլսեն, մեզ էլ կգողանան։ Դեր հարկայինն էլ հարկ կուզի մեզանից։ Ինչ։ Ինչ ասացիր։ 70-ամյա Արմենակը պատրաստում էր մեկնել Բուլղարիա ոսկե ավազներ հանգստության տուն։ Երբ այդ մասին ինձ հետ կիսվեց, կատակի տալով ասացի. «Արմենակ, տարեկիցներին խորուրդ չի տրվում լինել ծովափում։ Նրանք շատ են գայթակղում կանանցով գլխապոտույտ ու ուշաթափություն են ունենում։ Լավ կլինի հանգիստը տանցկացնես արզնիում։ Սոս, ինձ խորուրդ տալ պետք չէ, ես ինքս եմ խորուրդատու։ Այդ դեպքում վախեցիր քրեական օրենսգրքի բռնաբարության հոդվածից, ասացի եւ զրույցը համարեցի ավարտված։ Անցավ 10 օր, գրքին հանդիպեցինք։ Բարևեց ու տխուր ասաց. «Պոլիկլինիկայից եմ գալիս։ Աչքերիս արջև կայծեր են ցոլ Բա որ ասում էի ծովապ մի գնա, տեսար, թե կանած մարմնի ցոլանքը քո աչքերին ինձ ցոլանք բերեց։ Հա՞։ Ինչ, ինչ ասացիր ականջի մի կողմը պայելով շշնջաց նա։ Արմենա, երևում է կանած մարմնի փայլը ականջներիդ վրա էլ է ազդել, մտահոգ ասացի ես։ Դոկտոր Արմենակը Տարիներ առաջ Խորհրդային միության տարբեր հանրապետություններից լրագրողների 20 հոգուց մի խումբ էր գալիս Գերմանական դեմոկրատական հանրապետություն։ Նրանց թվում էր նաև Արմենակը։ Հենց հաջորդ օրը մայրաքաղաք Բերլին հյուրանոցում ճաշելիս Արմենակը մուտքի կողմից տղամարդու ձայնն էր լսում։ Ձեր մեջ բժիշկ կա։ Այս խոսքերը կարծես թե Արմենակի հասցեին էին ասում։ Նա իսկույն դատարացնում է ուտելը եւ թրջում ձայնի ուղությամբ։ Կողքի սենակում մի խումբ մարդիկ հավաքվել էին բազմոցին պարկած մի երիտասարդ տիկնոջ շուրջ։ Իմանալով, որ Տիկինը գլխապտույտ է ունեցել եւ իրեն վատ է զգացել, Արմենակը, որը մանկության տարիներին երբեմն աչքի փոչով նայել էր իրենց հարևան Հեկիմի բուժման սեանսներին, իսկույն зерքերը քշտում է եւ սկսում մերսման միջոցով ինչ որ բժշկական հնարքներ կիրառել։ Տիկինը, որ ճաշարանի աշխատակցուհի էր, սկսում էր իրեն լավ զգալ եւ ոտքի կանգնել։ Հետո շնորհակալություն հայտնելով Արմենակին, անվանում է նրան դոկտոր։ Դրանից հետո Խմբի անդամները Արմենակին դիմելիս չէին մոռանում հենց սկզբից ասել նրա ականջը շոյող դոկտոր բառը։ Հետագայում Արմենակը իր շրջապատում ընկերների մոտ պատմում է այդ մասին, վերջում չմոռանալով շեշտել. «Ամբողջ Եվրոպան ինչ ճանաչում է որպես դոկտոր Արմենակ»։ Մի օր էլ, երբ չգիտես, որ 100-երորդ անգամ պատմեց ու շեշտեց այդ խոսքերը, Գուրգեն Լորեցին չհամբերեց։ «Այտա, թե քեզ Եվրոպայում դոկտոր են ասում, պատկերացնում եմ արդեն նրանց բժշկության խղճուկ վիճակը։ Նրան գերի եմ տանում։ Լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպության ուղեգրով Բաթում շրջագայության մեկնեց նաև Արմենակը։ Հյուրանոցում, որտեղ տեղավորվել էին նրանք, կային նաև ադրբեջանցի լրագրողներ։ Նրանց մեջ էր նաև Ֆաթիման։ Հենց առաջին օրվանից այդ գեղեցկուհին դարձավ Արմենակի սեղանակիցը եւ հաճելի զրուցակիցը, քանի որ տիրապետում էր հայերենին։ Երբ Արմենակ նիմացավ, որ Ֆատիման Այդի է, քաղաքական թեմայից սահուն անցում կատարեց սիրախառն թեմայի։ Իսկ երբ Ֆատիմային էլ հայտնի դարձավ, որ առնական եւ թիկնեղ Արմենակ Նամուրի է, համակրանքը դարձավ փոխադարձ։ Եվ այստեղ Արմենակի կտրուկ քայլը եղավ ամուսնական առաջարկը, որը հաջողով ընդունեց Ֆատիման, մտածելով, որ սերը թշնամանք եւ սահմաններ չի ճանաչում։ Հենց նույն օրը Երեկոյան Արմենակն այդ մասին պատմեց իր լրագրող ընկերներին, Գուրգենն ասաց. «Արմող, մենք ադրբեջանցիների հետ պատերազմի մեջ ենք, իսկ դու նրանցից հարս ես բերու»։ «Չեմ բերում, այ տղա, տանում եմ, գերի եմ տանում» որ մինչև Ադրբեջանը չճանաչի Արցախի անկախությունը, ես նրանից գիշեր ցերեկ վրեժ եմ լծելու ու չեմ թողնելու տեսակցության գնացնողներին։ Այս երկու օրը բացը կլարացնեմ։ Մի հարցի կապակցությամբ զանգեցի Արմենակի բջջային հերախոսի վրա։ Չպատասխանեց։ Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ փորձեցի, դարձյալ չպատասխանեց։ Հաջորդ օրը պատահական հանդիպեցի նրան։ Սոս, երեք իմ հերախոսին քո հերախոսահամարը կար, ա ինչ է պատահել, ասաց Արմենակը։ Եվ քանի որ նրա անտարբեր վերաբերմունքից վիրավորված էի, հնարեցի մի պատմություն։ Մի թանկարժեք նվեր պետք է ստանայիր։ Ինչ նվեր, աչքերը շողացնելով հարցրեց նա։ Էլեկտրասապրիչ։ Լուրջ, որպես բազմակուսակցականի քեզ էր հասնում։ Ու պատմեցի, որ Ամերիկայի մեծահարուստներից մեկը իմ հասցեով 3 էլեկտրասափրիչ է ուղարկել, մեկը նվիրել է ինձ որպես սկզբունքային միակուսակցականի, իսկ այն երկուսը պատվիրել է հանձնել նրանց, ովքեր 20 եւ ավելի կուսակցության անդամներ են եղել։ Դու որ հերախոսին չպատասխանեցիր, ես էլ էլեկտրասափրիչը տվեցի 21 կուսակցության անդամ մատերերից մեկին, Հրանտ Հորիզոնին։ Մյուսն էլ ինձ դուրելի, ճիշտ է, ես դեռևս 17 կուսակցության անդամատոմ սիրիսեփականատեր եմ, բայց ես երկու օրը բացակայացնեմ։ Ինչ բարեգործություն այդ աղա։ Գուրգեն Լորեցին ձմռան Սրտաշունչ մի օր լինում է լարագրող Արմենակենց բնակարանում մտնելով ներս ասում է. «Վայ, սենյակն ինչ տաք է»։ Հետո երբ Արմենակը հայտնում է, որ իր բնակարանի բաքսի ջերոսման սարկը միացված չէ, Գուրգենը զարմանում է. «Բա, բա ո՞նց է այսքան տաք»։ Ներքևի հարևանի բաքսի ջերուցումը իմ բնակարաններ է ներխուժել, ժպտալով ասում է Արմենակը։ «Ո՞նց»։ Լորեցու միամիտ զարմանքով զարմանում է Գուրգենը։ «Շատ հասարակ, երկու սենականոցում անցքեր ենք բացել, որ ներքևից տակ հոտու անարգել թափանցին բնակարանը։ Շենքի անտեր կատուներն էլ դեռ մեր դրսի պատերին կսմսվելով տականում են։ Իսկ ներքևի հարևանը այդ մասին գիտի։ Բա ո՞նց է։ Գիտի, գիտի։ Միասին ենք անցքերը բացել։ Ամոչ լինի հարցնել հարցում է Գուրգենը։ Որքան եք վճարում։ Ոչ մի բան։ Երևի թե բարեգործություն է անում, հա։ Այլ ի՞նչ բարեգործություն, այ ինգեր։ Հետս ախբերություն է անում, որ վերևից ջուրը բաց չթողնեմ իր գլխին։